تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين فشرف s Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom i dobrotom. Dakle, nastavljamo s ovim, dakle, ovo je predgovor, pojašnjenje nekih pravila prije nego počnemo sa fikhu sune, dakle to smo prošli put rekli da ćemo tako inšala da radimo, jel da? Pa smo spomenuli deset pravila vezanih za hadis, kako bi čovjek kasnije mogao lakše da shvati greške koje se nalazu u fikhu sunne dakle koje je ovdje spomenuo šejh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tako, to smo bili rekli. Ako se sjećate, prošli put smo rekli u fikusu nema ima katastrofalnih velikih grešaka. Je, iako knjigu u osnovi nije loša, dobra je knjiga, tako? I nije nam cilj s ovim da ponizimo nikoga, već jednostavno da ukažemo braći, jer veliki broj braće koristi tu knjigu učenju, dakle, šerijetskih i fikskih propisa, je tako? Pa želimo da im ukažemo da ima mnogo grešaka koje je Sejid Sabit napravio tu. Baš mi je prije neki dan jedan brat kazao da je pročitao Fiku Kursuna da Sejid Sabi dozvoljava muziku. Subhanallah. Dakle, nisam se iznenadio iskreno rečeno. Jer kad je, dakle, i greške koje su manje od te koje su napravljene, dakle, u fiku sune, ali hajre, inšala. Taj, prošli put smo spomenuli deset pravila vezanih za, za hadise, tako. Večera ćemo spomenuti inšala tela Al-Qaida Al-Hadi Al-Hadija Ašara. Dakle, jedanesto pravilo. Dakle, Al-Qaida znači pravilo. Pa kaže, la je džuzu al hadithi da'if illa ma bejani dafihi. Nije dozvoljeno, zapamtite dakle ovo pravilo, nije dozvoljeno spominjati hadis koji je daif, osim sa pojašnjenjem da je daif. Dakle, kad spomeneš neki daif hadis, moraš da pojasniš da je taj hadis daif. Jer ako budeš spomenuo, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi veseleme, ili prenosi se od Allahovog poslanika sallallahu alaihi veseleme, ili naredi Allahov poslanik sallallahu dakle ti onome koji to, dakle kome kažeš, Dakle, čovjek ima dojam da je to hadis ispravan i on će radi po njemu. Dakle, nije dozvoljno da spomeneš da hadis, osim da spomeneš da se radi, dakle da pojasniš da se radi o daif, o hadisu. Učenjaci hadisa su ranije kada bi spominjali daif hadis, govorili bi ruje bilježi se ili kile, ka, neki kažu, ili prenosi se od Allahovog poslanika, što bi ukazivalo da je slab hadis. Dakle, da je to taj hadis. A kada bi se radilo o sahih hadisu ili hasan hadisu, jedan i drugi su, dakle, ispravni za dokazivanje u šerijetu, govorili bi rekao Allahov poslanik ili naredio je Allahov poslanik sa sveme i tako dalje i tako dalje. A ne bi govorili prenosi se. Sejid Sabik je dakle prekršio dakle ovo pravilo, pa je na mnogo mjesta, i ne samo on, da mu se Allah smiluje, rahim ta'ala, i mnogi drugi učenjaci dakle koji se bave pisanjem šerijetskih fikskih propisa, kada koriste hadise, kažu prenosi se od Allahovog poslanika. Pa na taj način čitaoc koji nema znanje o, o dakle, ovim pravilima prenosi se i rekao je, kada pročita on ne zna da je to daif hadis. I odmah uzme taj hadis i radi po njemu. Prenosi se od Allahovog poslanika da je radio, ili prenosi se od Omera. Dakle, to je način govora mu hadisa kada hoće da ukažu da se radi o slabom hadisu. Dakle, ne o izmišljenom hadisu. Dakle, izmišljen hadis je vrsta slabog hadisa, tako. A nije svaki slab hadis izmišljen. Jer tako barek fiku. Ili mu fali neki ravija u lancu, ili ima neku drugu bolest i tako dalje i tako dalje. Svatate ovo inšala. Taj barek fiku. Sljedeća stvar čovjek kada spominje hadis koji je daif, ili zna da je taj hadis daif, ili ne zna da je taj hadis daif, jel tako? Dakle, kada ispričaš neki daif hadis, ili znaš ili ne znaš, nema treće, jel tako? Ili svesno govoriš ljudima hadis koji je slab, ili nesvesno to radiš. Međutim, jedan i drugi, jedan i drugi ulaze u hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada kaže men haddete anni bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kazibein, ko od mene prenese neki hadis ili pripiše meni neki hadis, a vidi se da je taj hadis lažan, on je jedan od dvojice lažova. Dakle, je, ti si jedan od ta, dvojice ta lažova. Ili onaj lažov koji ti je tebi pričao taj hadis, dakle ovaj hadis bilježi ima muslim, jel tako? Ti si jedan od njih dvojice. Ili si onaj prvi koji je izmislio hadis, ili svesno prenio hadis, ili si onaj koji govori laži ali sam nije svestan. Da li je moguće da čovjek laže, a da nije svestan? Moguće. Allah poslanik se kaže, dovoljno je čovjeku laži da govori samo ono što čuje. Da prenese samo ono što čuje. Dovoljno ti je laži. Dakle, direktno si se uključio u lanac laži. Dakle, da samo da pričaš ono što čuješ. Dovoljno ti je laži. Ne moraš da izmišljaš. Nego samo iskreno, iskreno da govoriš šta mi je pričao to, taj mi je pričao i da preneseš dalje. Dovoljno ti je Toliko je laž prisutna među ljudima. A kamoli šta da preneseš neki hadis. Dakle, zabranjeno je učenjaku da spomene hadis, bez obzira kakav on bio. Ako ne zna da je taj hadis 100% sahih, ili ako ne zna da je 100% ih, pa da pojasni, pa da kaže ljudima, ljudi, ovaj hadis je ih. Svatate. A da kažeš da spomeneš hadis, ne znaš ili daif, ili je sahih, Dakle, to nije od svojstava učenjaka. Mi to radimo, tako? Zašto? Zato što nismo učenjaci. A Sejid Sabik ovu grešku nije smeo sebi da priušti. Jer je od učenjaka. Svatate ovo, barek fiku. I to je ono na što, dakle, šejh ovdje hoće da ukaže. Ne da poniti bilo koga, već nama da pojasni kako bi što više zavoljeli ovu šerijetsku nauku, a to je hadis. Je tako, barek Allahu nam. Druga stvar, ako čovjek svesno ispriča hadis Daib, a ne pojasni da je daif, onda je taj čovjek bez imalo sumnje grešnik. Bez obzira kakav njegov nije bio. Jer čovjek će doći pa će ti namjerno ispričat daj hadis, pa će reći, rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve najmanji vid kamate je poput zina, zinaluka sa rođenom majkom pored Kabe. Poznate svi taj hadis, je tako? Taj hadis daif, ne da je daif, ne već je mevdua, izmišljen hadis, lažan hadis. Međutim, većina ga vraća koriste, neki zato što ne znaju da je daif, a neki znaju da je daif, ali da uplaše onoga kome, dakle, koji je upao u kamatu, da ga uplaše tim hadisom, pa da kažu, gdje ćeš u, u, kamatu, kamate, najmanji vid kamate je poput zinaluka sa rođenom majkom. Svatate ovo. Međutim, i jedan i drugi govore laž, ali ovaj koji svjesno to radi ima grijeh. Svatate ovo barek Allah fikum. I još mnogi drugi hadisi koji su izmišljeni, koji su daif. Kada ga kažeš čovjeku, on taj hadis, a ne pojasniš mu da je daif, on, dakle, na tom hadisu kojeg si mu ti spomenuo koji je daif, izgladi šarijetske propise. Koliko je samo takvih danas hadisa barek Allah fikum. Kod, dakle, ovih koji su otišli ili u jednu ili u drugu krajnost. Nikada se nisu setili ako su toliki alimi ili ako sebi pripisuju toliko, toliki ilm, bez obzira da se radilo onima koji preteravaju tekfiru ili oni koji, se, koji su se priklonili priklonili tagutima. Stalno valjaju nekakve hadise i predaje. Nikad niko od njih nije bio, dakle, toliko iskren pa da uzme pa da kaže hajde se vratimo na hadisu, Bogu, da vidimo šta je šta je šta. Ne rade to. Svatate ovo bare kalafiku. A za nas govore, za nas govore šva, svašta haspun Allahu u nijemel vakil. La haule ve kuvete illa billah. Subhanallah. Dakle, ovdje poslije šest spominje, dakle, govori Ibn Hibana kada kaže, vezano za hadis Allahovog poslanika, kad kaže kefa bil mer i kediben en juhabite bi kulima semija, dovoljno je čovjeku laži da prenosi samo ono što čuje. Dakle, da pričaš ono što si čuo, dovoljno ti je laži. Subhanallah. Kaže u ovom hadisu vidimo ukor čovjeka da govori sve što čuje, pa makar i to što je čuo, dakle, Dakle, on sto posto bio ubiđen da je to čuo. Dakle, čuo si nekoga, nešto ti je ispričao. I ti odeš i ispričaš ga dalje. Dakle, ovo ovaj hadis u korava da ne smiješ da radiš te, te stvari. Makar da, da sto posto kažeš, Allah, ja sam njega čuo. Da li je to istina ili laž, to mene ne interesuje. Ne, ne, mora da te interesuje. Jer tako, ti želiš da laž svališ na onoga koji ti je ispričao to, je tako? I nisi svestan da si se i ti upetlo i da si ti jedan od onih koji prenose te laži. Ti kažeš, ja, ja nisam ništa slago, ja samo pričam ono što sam čuo od njega. Stani, stani. Jesi ubeđen da, da je on rekao istinu ili nisi? Ako nisi ubeđen, dakle ne mora da on da je 100% laže, ali nisi 100% ubeđen da je to 100% jakin, da je to 100%, 100% istina što ti priča, dakle možda, je, možda nije, ljudi danas svašta pričaju, a i mi smo najbolji svedoci, subhanallah. Koliko ti je puta došao čovjek i ispričao stvar, ti je nisi proverio, a onda si se pokajao, subhanallah. Zašto je nisam proverio? Jer se na, kraju kao laž. Čovjek od koga je nisi očekivao laž, ispričao ti je laž. Svesno ili nesvesno. Pa si došao kod njega pa si rekao, barek alafik. ispričao si mi tu i tu stvar, takva i taka. Međutim, ja sam je proverio i vidio sam da to nije to. Kaže, meni su ljudi tako rekli. Pa ako su lagali mene, ja lažem vas. Ne si se svesno ili nesvjesno, uvukao u lanac laži. Svatate ovo barek Allahu, fikum, alhamdulillah, ovo je vallahi i bitno, ne samo za hadis, nego i vezano za ahlak jednog muslimana. Svatate ovo barek Allahu, fikum. Dakle, nećemo ovdje da duljimo. Dakle, deseto pravilo jeste, nije dozvoljeno da se spominje da hadis, osim pod uslovom da pojasniš da je daj. Ako ne znaš kakav je hadis, čuješ prvi put hadis, a na kraju ne stoji revahu Buhari, revahu muslim, dakle bilježi Buharija, bilježi, bilježi muslim, šta to znači? Da je hadis sahih, je tako, barek Allah fikum. Međutim, čuješ, rekao Allah poslanik to i to, nikad ga nisi prije toga čuo. Sad ne znaš da li je sahih, da li je jer mi nismo na tom stepenu, ne poznajemo ravije i tako dalje i tako dalje. Ne smiješ taj hadis dalje da prenosiš, osim pod uslovom da pojasni, pa da kažeš, vallahi, ne znam koliko je ovaj hadis ispravan, proveri ti ili proverit ću ja, dakle nemoj na njemu da izgazuješ ništa. Međutim, danas ti ljudi dođu, prije nedavno mi dođe čovjek, kaže, ka, prenose, prenose da čovjek kad se oženi, dakle, mladić kad oženi djevicu, da ne mora sedam dana da dolazi u mehčit. Dakle, prenosi se. Od koga se to prenosi? Ja rabi, Katastrofa. Prije neki dan, la bila, ulazi neki, dakle, konvertit što je primio islam jedan momak u džamiju i ja ga vidim, imam minđuš u uhu. I kažem ono, onoj braći što ga poznaju, reku recite mu da je minđuša zabranjen, da je haram. Iz više razloga. Kad ovaj jedan kaže, kaže, ola, ja sam čuo da je ima Malik imao minđušu. Rekao je, imam bila. Ima Malik, Medine, čovjek sa najkraćim lancom, sa, najboljim, najkvalitetnijim lancom prenosilaca, silsila za hebije, zlatni lanac. Dakle, ima Malik prenosi od Nafije, a je prenosio od Abdullah i Momera. Dakle, najkraći lanac. Imao ima Malik da nosi imenđiš ko gusar. Rekao ja njemu, rekao, ko ti je tu budalaštini ispričao? La haule vela kuvati la vila. Kaže, pa prenosi se, ču, pri, priča se. Rekao, laj, to je laž, 100%, posto, ima Malik nosi menđušu. Čak i da je nosio menđušu ovaj švaba što je primio islam, nije to mogao da zna. I mislim da ne slijedi imama Malika s tim što nosi menđušu, već je, je su to, dakle, ostati njegovog džahilijeta. U svakom slučaju to je haram, pa mu recite. Pa poslije kad smo izašli iz džamije, Dakle, vidio sam ga da je to, alhamdulillah, bio mako. A sad, znači, prenosi se, priča se, rekli su, čuo sam, nema to u šarijetu, nema nikakvu vrijednost. To je taj problem koji se nalazi u fikusuna u mnogim predajama da nam Allah te barek tala popravi stanje. Taj, hajda, الثانية عشرة ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 12 pravilo jeste ostavljanje rada prema daif hadisu čak i u pitanjima vrijednosti dijela. Dakle, da pojasnim kratko, dakle, o čemu se radi. Što se tiče propisa, šerijetskih propisa, nema razilaženja da je zabranjeno uzimanje daif hadisa i da je zabranjen rad po hadisu. Je tako? Bez obzira koliko slab bio hadis, da li je bio izmišljen ili imao neki prekid u lancu ili da li je bio mursel i tako dalje i tako dalje. Po dajf hadisu se ne radi u šerijetskim propisima, u ehkamima. Međutim, jedan dio učenjaka kaže radi se po hadisu kada se radi o vrijednostima dijela Dakle, dakle, neki hadis govori kolika je čovjeku nagrada za namaz obavljen u džematu ili kolika je čovjeku nagrada za klanjanje i namaza. Ima tu hadisa koji su daji. Kažu dozvoljeno je rad ili dozvoljeno uzeti ovakve hadise bez obzira što su daji. Ali pod uslovom da nisu izmišljeni maudua. Njih nije dozvoljeno ničeg uzimati. Dakle, jedan dio ulema kaže dozvoljeno da se uzmu ovi hadisi iako je daif, jer on govori o vrijednosti namaza u džematu ili vrijednosti ikindije ili vrijednosti džume namaza ili vrijednosti ramazanskog posta ili vrijednosti noćnog namaza. Iako su do, daifovi hadisi Dozvoljeno je uzeti, zašto? Kako bi postakao muslimane na rad. Svatate ovo, I to znači samo kod dijela koja su u osnovi propisana šarijetom. Kao što je namaz, kao što je džihad, kao što je post. Kod stvari koje nisu propisane sahih hadisima. Nije dozvoljeno koristiti daif hadise. Kao što ima neke vrste, vrste hadisa koji govore o nekim posebnim namazima kao namaz spasa, ili nama zikra. Dakle, to su taj hadisi, a nemaju drugi sahih hadisi koji pojašnjavaju, dakle, te te namaze, dakle namaz, kako se zove taj salatu, namaz spasa, kako? dakle to je drugi, ovo je namaz e, ili tako nešto. El muhim, dakle to su namazi koji su izgrađeni na čemu na taj hadisima. Dakle tu se ne, dakle, ne, važe, ne važi ovo pravilo. Ovdje se šejh pojašnjava da daj hadise nije dozvoljeno uzeti ni u prvom ni drugom slučaju. Dakle ni se radi o širjetskim propisima, ni se radi o vrijednostima dijela i spominje dakle ovaj ovaj dio učenjaka pa kaže da je to neispravan stav. Jer oni koji su to rekli spomenuli su uslove pa kažu dozvoljeno ti je da radiš po taj koji govore o vrijednostima dijela, dakle da ga prenosiš. Pa kažeš reko Allahu poslanik ili prenosi se do ovakvog poslanika sa sveme, da ko bude klanjao noćni namaz, bit će to i bit će to i da Allah će mu podariti to i to i to. Iako znaš da je hadis ali prenosi ga kako bi onome koji, jer noćni namaz je osnovi propisa, ne tako, u osnovi od suneta. Tako, a pa to postoji mnogo sahih hadisa. E ti, dakle, u te sahih hadise, dijelo koje je u osnovi propisano, koristiš ovaj i hadis kako bi postakao čovjeka na rad, je tako? E, kažu učenjaci, dakle, koji to dozvoljavaju, iako ovdje, dakle, šest spominje da je to zabranjeno, dakle, tri uslova mora da imaš da bi smio da govoriš, da spomeneš, dakle, da hadis. Pa kažu, en la meuduan. Prvi je da taj hadis ne bude meudua izmišljen. Dakle, da bude daif zbog nekog drugog razloga. Dakle, da bude, da bude slab zbog nekog drugog razloga, a da ne bude razlog njegove slabosti, šta? Izmišljenost, dakle, da je izmišljen hadis. Svatate. Druga stvar, أن يعرف العامل به كونه ضعيفا دعونا يكون رادي بطوم حديثه دا زنا هذا حديث ضعيف dakle da radiš po, hadisu, ali da si ubeđen da je on slab. Ili ima negdje prekid u lancu, ili, ili je mursel, rekao smo, i šta ti ja znam. Treća stvar, en la yushher el i da rad po tom hadisu, da ga ne širi ljudima. Dakle, ovi sami uslovi, kada ih pogledaš, oni su jednostavno smiješni. Ako si ubeđen da je taj hadis kako ne možda radiš po njemu, jer tako? Ne da radiš po njemu. Druga stvar, ako radiš po nekom djelu, kako možeš a da, ne, da, ljudima da im, da im ne govoriš pa da kaže ovo ja nosu, eventualno da mu kažeš prenosi se taj, taj hadis da, je tako? Dakle ovo su, shvatate ovo bare kalafiku. Zbog toga dakle nije dozvoljeno i ovo dakle pravilo je Sejid Sadik, dakle isto, dakle nije uzeo u obzir. Pa je dakle spominjao da i hadise u nekim dijelima, ne vodeći računa da li se radi o, o duha hadisu ili da li se radi o dijelu koje je u osnovi propisano. Svatate? Pa često čujemo braću, kaže čuo sam da, da se i spominje ovo ili da spominje ono ili da spominje dakle, razne nekakve predaje i to je ono što kasnije, dakle, u ovoj knjizi koju ovdje koristimo, tamamu minne, spominje še i, dakle, svaku meselu posebno, dakle, onome što je stigao za svog života da pročita od te, te knjige Fiku Sunne. Jel tako? Nam. Taj, dakle, ovo smo, Abdullah, ukratko pojasnili. Al-Qaida asalisata ašare. 13. pravilo. La yuqalu fil hadisi da'ifi qala sallallahu alaihi wa sallama au walada anhu au nahvi zalik. 13. pravilo jeste. Nije dozvoljeno da čovjek kod hadisa koji je daif, da kaže, rekao Allahov poslanik, to je ono što Ili prenosi se od Allahovog poslanika. Dakle, da se da spomeneš na način u koji nema sumnje da je hadis od Allahovog poslanika. Dakle, nije dozvoljeno na taj način da spominješ hadis. Ako je hadis daif ili ti ne znaš njegovu ocenu, onda moraš da onome koji te sluša, kada mu budeš govorio taj hadis, da on dobije pojam, da ni ta, dojam da, ni ti sam nisi siguran o kakvom se hadisu radi. Ili da mu daš dojam da se radi 100% daif hadisu. ovo dakle sada čuješ neki hadis. Hoćeš da kažeš, rekao Allahov poslanik sa sveme to i to i to 100% ubeđen. Dakle onaj koji te čuje, koji te sluša da kaže halas. To je hadis prenešen od Allahov poslanika. Ispravan hadis. Ili ćeš da mu kažeš, valaj, čuo sam da se prenosi od Allahov poslanika, ne znam ocjenu hadisa, ne znam kakav je hadis. Ili da mu kažeš, prenosi se, međutim hadis je taj. to ovo, barek I to, dakle, pravilo, isto također, dakle, Sejid Sabik nije, dakle, o njemu vodio računa. Pa je na mnogim mjestima rekao, jel, ko što malo prenosi se i tako dalje i tako dalje a nije uopšte, dakle, u mnogim hadisima nije uopšte spomenuo ocenu hadisa. Da li je hadis daiv, da li je hasan, da li je sahih, svatate ovo. Ako se sjećate, prošli put smo spominjali. Kaže imam Enneovi, rahimehullahu ta'ala. Kažu učenjaci od ehlil hadisa, dakle učenjaka hadisa i drugi, kada je hadis daif, nije dozvoljeno da se kaže, rekao je kale Rasulullah s.a.v rekao Allahov poslanik, ili faale, učinio je, ili emere, naredio, ili zabranio, ili presudio. Dakle, ako znaš da je hadis ne smiješ to da kažeš, jer ti lažeš na Allahov pripisuješ mu ono što nije ispravno. Kada kažeš hadis je daif, znači ne vjerujemo da je Allah poslanik to rekao. Jer da vjerujemo mi bi radili po njemu, ali čim je daif, ne vjerujemo. Svatate ovo barek Allahu fikum. Oma ašpeha zalike min sijagil džezm. I da spomeneš hadis na način da je 100%, dakle da si 100% ubeđen da je to Allah poslanik se nam rekao. Kada ti neko citira hadis od imama al-Bukharije, bilo koji hadis, dakle šta ti misliš o tom hadisu? Dakle šta ono što ti prvo padne na pamet? ne, da je 100% hadis od Allahovog poslanika. Dakle, ovo je posto rekao Allahu poslanik. Halas, nema, jer ako nije tako, pa kažeš, Boga mi, naš, ovi hadisi su mi čudni, onda optužuješ na prvo mjesto Allaha, a to je da nije zaštitio praksu Allahovog poslanika. Kako ćemo da živimo bez prakse Allahovog poslanika? Bez prakse nemaš dina. Jedna stvar. Druga stvar, optužuješ svu islamsku ulemu od imama El Buharije pa do Allahovog poslanika. Sve njih optužuješ da su nešto zabrljali tu. Dakle, nisu prenijeli. Ako imam El Buhari od svojeg šeha lanac prenosilaca dobro zapamtio i, i čuo i zapisao, onda možda njegov šejh nije. Ili šejh njegovog šeha. Ili neko od tabina nije dobro čuo od Allahovog poslanika, od uh, halalite. Ili neko od ashaba ja sam bila nije čuo od Allahovog poslanika. Ako, dakle, kad čuješ sahih hadis, a to je, dakle, hadis imama al-Buharije, recimo, onda moraš biti sto posto ubeđen, ovo je rekao Allahov poslanik, ovo je radio. Dakle, ne radiš po tom hadisu, eto za svaki slučaj. Ne, nego ovako je Allahov poslanik radio halas. Danas najveća jedna od, dakle, od šubhi koji hoće nevernici i je da ubace ehli sunetu al džematu, jeste da u Buharinoj zbirci hadisa ima dajt ili slabih predaja. Wallahi, dakle to im je najveći cilj. Jer ako uspu da dokažu da postoji samo jedan dajt hadis, onda mogu da uspu da dokažu da ima i dva. Mogu onda i da, da, uspu da dokažu tri. Jer mnogo je hadisa koji imaju isti lanac prenosilaca. Jer je sve čuo imam el Buhari od svojeg šeha. Svatate? I oni dobro znaju šta rade. Ako to uspiju da strušu, strušili su cijelu vjeru. Zbog toga kad čuješ to i taj Hadis, 100% si ubeđen, ovo je, dakle, rekao Allah poslanik i hala. Drugo je sad, dakle, sad dolazimo po pitanju rad po tome što si čuo od Allahovog poslanika ili nisi, svatate. Dakle, šta smo rekli, kada se radi o daif hadisu, ne smiješ da kažeš rekao je Allahov poslanik, je tako? Već mora da kažeš na način, dakle, da onaj koji te sluša, dakle, da dobije dojam da se radi o hadisu koji je slab, ili ni sam ne znaš kakav je, dakle, kakva je njegova ocjena, je tako? Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Danas, kad se raspravljaš s ljudima, a Bibi, on ne da, ne da ti koristi, ne da koristi hadise, za, dakle ne zna njihovu ocjenu. Te hadise pročita u knjigama. Već on sam izmišlja hadise. Wallahi ima takvi ljudi koliko hoćeš. Sam izmisli hadis na brzine. Sklopi nešto tap tap tap i spomene ti hadis. Subhanallah. A ima i koji to rade iz džehla ili čitaju prevode koji su ne, neispravno prevedeni prije neki dan jedan, jedan isto konvertit koji je primio islam, kaže mi u Buhari ima, kaže hadisa koji su sumnjivi. Reko primjer, kaže hadis koji ja sam, kaže, čito Buhariju na njemački, jel? Da je Allahov poslanik zapalio nekog od ashaba u kući koji nije htio da dođe na namaz u Reko halali, jesi čito prevod ili si čito arapski, dakle Buharinu zbirku na arapskom, Kaže prevod, rekao, dvije mogućnosti. Ili nisi dobro pročito, ili taj koji je prevodio je namjerno slago. نراه الله jer taj hadis nema. Allah poslanik nije nikog od ashaba zapalio u kući zato što nije došao, već hadis glasi ovako. I ja onda, dakle, spominjem o čemu se radi. La havla vela kuvete ila vila. Dakle, to, je, to su te stvari, te šubhe koje su se obocile ljudima, ko što kaže brat, čovjek koji neće da uzme da uči od ehli sunet, da čud da uči, dakle, ehli sunetsko shvatanje vjere, već ide tamo, ide ovamo, ide kod bidađija, kod turaka, ide kod arapa, ide gore, ide dole, neće da se smiri, neće da uzme Allahu vjeru, subhanallah, Allahu knjigu, snažno, dakle, bilkuva, već ide, traži, šuška tamo po nekakvih bidačijskih džamija i onda se čudi što tišu u zabludu. Sam si kriv, ja, la haule vela kuvete, illa billah. Asbun Allahu, ونعم vekil. طيب قاعدة الرابعة عشر 14 pravilo, jeste, правило يسر وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل bihi أحد obaveza rada po sahih hadisu obaveza dakle provođenja u praksu, sahih hadis, pa makar niko ne radio po njemu, samo ti. Dakle, kada čuješ sahi hadis, a? Je tako, obaveza ti je da radiš po njemu, pa makar niko na Dunjaluku ne radio po njemu. Ti moraš da radiš jer si Dakle, kada čuješ sahih hadis, šta smo rekli? Ubeđen si da je to Allahov poslanik rekao posto ne sumnjaš. Zamisli sad Allahovog poslanika da stoji pred tobom i da ti nešto kaže. I ti ga čuješ svojim uhom. Ništa nisi čuo od Allahov poslanika nikad, ali doživio si da čuješ samo jedan hadis. Kad bi te Allah poživeo stotinu godina, kada bi te poživao hiljadu godina, sav svoj život bi pričuo kako si čuo od Allahovog poslanika jedan hadis. Je tako? Ne bi ljudi mogli od tebe da proglušio bi ih se kako čuo sam hadis od Allahovog poslanika. Proglušio bi čitav da Allahu poslanik suzan tu pred tebe, pa da ti nešto naredi, da ti nešto zabrani ili da nešto kaže ili i ti to zapamtiš, čuješ. Bil radio po tom hadisu ili ne bi radio po tom hadisu? Sigurno bi radio. E to je hadis sahih. Jer rekao smo, kada ti dođe hadis od sahihul Buhari, 100% si ubeđen da je Allah to rekao. Što znači da moraš da radiš po tom hadisu pa makar niko na Dunjaluku ne radio po njemu. Ovo je to pravilo koje čovjek mora da uzme sebi. Kada nađeš nekog od učenjaka da spominje hadis sahih, a kasnije izgradi neko pravilo ili, ili neki šerijetski stav koji, dakle, smatra neki šerijetski stav ispravnim koji je suprotan tom hadisu, a to se često dešava, dakle, kod Sejda Sabika. Dakle, spominje Sahih hadis, pa spominje neki hasen, spominje neki Dajf, dakle, sve hadise vezane za određenu temu. A onda na kraju zabere onda na kraj spomene halalite, spomene razilaženje učenjaka po tom pitanju. Dakle, to je pravac učenjaka. Kada spominje, dakle, neko pravilo. Dizanje ruku u namazu, je tako? Pa kaže, ulema se razilazi po ovom pitanju na toliko i na toliko stavova. Dakle, to je, to je način učenjaka fikha. Bez razilaženja. Je tako? Svi tako rade. Dizanje ruku u namazu. Uče, učenjaci prvo spomene ono u čemu se slažu. Slažu se da je obaveza početni tekbir, tekbirat u ihramu. Je tako? Kod toga tekbira se slažu. I kod ovoga se slažu. I kod ovoga se slažu. I tako dalje i tako dalje. A onda međutim razišli su se kod ostalih tekbira. Pa spominje prvi stav. A onda dokaze tog stava. Dakle, ovi jedni kažu, sunet Allahovog poslanika propisano je šta? Da se ruke u namazu dižu četiri puta. Četiri puta, odnosno u četiri, na četiri mjesta slučaja u namazu se dižu ruke. Prvi, početnik tekbir. Zatim kada čovjek ide na ruku, kada se vraća sa rukua i kada ustaje sa prvog sedenja kod namaza koji su trorekatni i četvororekatni. Je tako? To je prvi stav. Šta im je dokaz? Dokaz im je hadis Abdullah ibn Omera kojeg spominje, kojeg bilježi imam al-Bukhari sahih hadis. Na primjer, onda spominje drugi drugi stav. Ili spominje jedan hadis ili nekoliko hadisa i govora učenjaka, govora tabina, govora ashaba i tako dalje tako dalje. Onda spominje drugi stav. Drugi stav je da se ruke ne dižu u namazu osim prvi početni tekbir. Hala. Šta su njihovi dokazi? Njihovi dokazi su taj taj taj govor ashaba, Abdullah ibn Mas'uda i tako dalje tako dalje. A onda dole, pisac knjige kaže, međutim ono što je ispravnije mišljenje shodno dokazima koji se spominje spominju u Kur'anu ili hadisu ili knjigama ižma i tako dalje i tako dalje. Ispravan stav je prvi ili ispravan stav je drugi. Svatate ovo. Međutim, kada ti uzmeš u mnogim dakle, pitanjima kod uh, Sejda Sabika, on spominje ha sahih hadis. Ali kasnije na kraju mesele izabere za ispravan stav onaj koji je izgrađen na, na, na, hadisima koji su slabši od stava prvog dijela učenjaka, od prvog stava. Svatate ovo što govorim, što pokušavam da objasnim sa Allahom dozvolom. Dakle, ne dajem krivicu vama, dajem krivicu sebi, možda ne znam da objasnim kako treba ako me neko ne bude razumeo ono što pokušavam da objasnim la haule vela kuvete illa bila svatate ovo dakle ovo ono što dakle ovo pravilo obaveza rad po sahih hadisu ako si spomenuo sahih hadis kako onda možda radiš suprotno njemu dođeš i kažeš rekao Allahu poslanik sa seleme hadis bileži imam al-Buhari dakle hadis je sahih bez obzira bileži ga imam al-Buhari i imam Muslim i neko drugi od učenjaka a, a radi suprotno pre, prema njemu dakle to je kako se to zove dakle u ovom našem govoru. Govoreno prkušenje Allahom poslaniku. Je tako? La haule vela illa bila. Zatim ovdje spominje šeh pa kaže kale imam šafiji radijallahu anhu fi risaletihi šehira. Kaže imam šafiji radijallahu anhu u svojem poznatom dijelu risala. Je tako? Inne Omer, Omer ibn Khattab radijallahu anhu, kada fil ibhami bi hamsi ušra, Omer radijallahu anhu je presudio, dakle presudio je, stavio je propis, je tako? Da za svaki osjećan prst, svaki osjećan prst, daje se petina desetine, petina desetine za svaki prst. Dakle, to nekim se zakačiš i on ti osjeća prst. Krvarina za taj jedan prst je šta? Petina desetine. Od čega desetina? Od cijele krvarine. Kolika je cijela krvarina? Stotinu deva. Petina desetine je šta? Krvarina za jedan prst. Tako je Omer radijallahu anhu propisao. Shodno njegovom znanju koje je imao. Bio halifa. Je to dozvoljeno? Dozvoljeno je to se zove šta? Ičtihad. Da uložiš sav trud u meselama u kojima nema, dakle, jasnih šerijetskih tekstova iz Kurana i Suneta. Je tako, barek Allahu, fikum. Falemma وجد كتاب آل عمر ibn Hazm وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إسبع مما هنالك أشر من الإبل باية كاسنيا عمر رضي الله عنه نشو dakle, pismo porodice Amra ibn Hazma, kojeg je Allahov poslanik naredio da se napiše, dakle, pismo od Allahovog poslanika u kojem je Allahov poslanik propisao i naredio da je za svaki prst kada se desi, kada dođe do toga da neko nekome osjeće prst ili više od, prstiju, da, da je krvarina za svaki prst deset deva. Je tako? Da je za svaki prst deset deva, deset prstiju, to deva kompletna krvarina neko ti seče pet prstiju, da dobijaš pola krvarine. Kada ubiješ čovjeka, koliko je? Sto deva. Kada ga ubiješ, dakle, nenamjerno, sto deva. Kada ga ubiješ namjerno, onda oni imaju pravo izbora. Ili da te ubiju, njegova porodica, ili da ti halale pod uslovom da platiš krvarinu ili da ti halale i krvarinu i sve. Svatate. Imaju dakle pravo koje je to porodica ubivenog. Dakle, kada je došlo do Omera radi da je šta? Da je za svaki prst koji je osjećen deset deva, kako reko smo, deset prstiju, 100 deva. Ono što čovjek ima deset, dobija jednu desetinu kada se osjeća, tako. Ako ti neko osjeća jednu ruku, onda pola, zašto, zašto što imaš dvije ruke? Sve ono što čovjek ima jedno na tijelu, kao što je nos, ili jezik, ili glava, na primjer, daje se šta? Cijela krvarina, je tako? A sve ono što ima dvoje, onda se daje pola krvarine. Oko, uho, obrva, nozdrva. Dakle, udarite neko sabljom i osjećate jednu nozdrvu ovako. Da imaš tu, da nemaš nozdrvu ovu, ovo, satate, 50 deva, je tako? Uglavnom, kada je došlo, dakle, kada je došlo do Omera radijallahu ovo pismo, dakle, u početku nije htio da primi sve dok se ne utvrdi da je to od Allahovog poslanika. Pa kad se utvrdilo da, dakle, da je to 100% od Allahovog poslanika, Omer radijallahu anhu je automatski napustio svoj, svoj stav, jer nema ištihada kod teksta. I odmah je, dakle, sproveo u praksu hadis Allahovog poslanika, sallallahu alaihi veseleme. Zatim kaže Mame Šafije, dakle, u ovome, ovome, dakle, ovu predaju imamo, dakle, dvije stvari. Prva je kabulul haber, dakle, prihvatanje habera vijesti od Allahovog poslanika. Dakle, odmah. Wal uhra kabulul haberi fi wakt elezi jesbutu fihi. Prihvatanje habera, dakle hadisa od Allahovog poslanika, onda čim ti dakle postane jasan. Čim ti postane jasan da je dakle hadis 100% od Allahovog poslanika, alas odmah moraš da ga sprovedeš u Ne može da ga okašnjava. Dakle, to je dokaz imana. Onaj koji ga okašnjava, prkosti Allahovom poslaniku se nam svesno ili nesvesno. Prkosti Allahovom poslaniku u svakom slučaju. Na primjer, Allahov poslanik se ti naređuje bradu, pa kaže puštajte brade kratite brkove. to je jedan od, dakle, banalan primjer. Allah ovdje naređuje da se skratu brkovi, a naređuje da se pusti brada. Da je Allah poslanik htio kraćenje brade, rekao bi, kratite brkove i bradu kratite samo malo ili malo više. Već je rekao, pustajte. Znači kad pustiš nešto, pusti, nemoj ga dirati, držiš nešto u ruku i pustiš ga i ono ode dole. Isto ko brada. Allahov poslaniku sveme, kada je ušao u Meku, njegova brada je dodirivala je njegovo sedlo. Dakle, sedlo, njegove jahalice, tako, kada je bio, dakle, ušao je sa pognute glave, tako da mu je brada padala na sedlo. La haule vela kuete ila bila. Kad ti dođe, dakle, takav hadis, dokaz tvoje ljubavi prema Allahovom poslaniku i tvojih imana jeste, jesi sto posto ubeđen da je Allahov poslanik to radio i, i rekao, halas, treba, moraš da radiš po njemu, pa makar niko ne radio po tom hadisu. Wallahi, la haule vela kuvete, illa billah. Nam. Zatim kaže, wa in yamdi alayhi ahadun min al-a'imma, subhanallah. Pa makar niko od imama, kaže imam Šafija, ti moraš da radiš po tom hadisu kada ti bude jasan 100% da je Allahov poslanika, pa makar niko od imama ne radio po njemu. Dakle, sad si hanefijskog mezheba ili ti šafijskog ili hambelijskog Mezeba, tvoj, dakle, mezheb, tvoj imam ne radi po tom hadisu, ti moraš da radiš po, tom hadisu, pa makar se to... I ko ovo kaže, ovo kaže imame šafija, dakle, imam šafijskog mezheba, subhanallah. Pa makar tvoj imam ne radio tako, ti moraš da radiš čim ti je hadis postao, dakle, jasan da, da, da se sahih prenosi od Allahovog poslanika, la haule la kuvete ila billah. Subhanallah, la haule la kuvete ila billah. Zatim kaže, također shvatamo, kada bi neko od imama radio suprotno ovom hadisu, morao bi ti da se suprotstaviš i da radiš suprotno tvome imamu. Svatate? Dakle, imam ne radi po tom hadisu. Šta me briga što ne radi? Ja ću da radim jer je Allah radio ili naredio ili zabranio. Je tako? I 100% sam ubeđen jer je hadis 100% sahih. Je tako? Ili tvoj imam radi suprotno tom hadisu. Opet kažeš, bez obzira da li radi, da li ne radi. Ja ću opet da radim po njemu. Svatate ovo. Dakle, ovo on ovdje spominje, dakle, kad kaže ejme, misli se šta? misli se na imame, na imame mezheba, na imame sunnete i tako dalje i tako dalje. Jer je sam imam Šafi rekao, kada čujete sahi hadis koji je suprotan onome što ja kažem, ostavite ono što ja kažem. Dakle, napustite ono što sam ja rekao i prihvatite se sahi hadisa. I to je ispravno shvatanje la haule vela kuvete ila Danas ovi naši novotari, ti mu dođeš sahi hadis to je za njega špansko selo, pojma on nema šta je sahih hadis. Nemojte to su oni su ovakvi, oni su radio oni pojma, oni su ovo, oni su ono, oni ne slijede tradicionalni islam. Šta je naša tradicija ako nije praksa Allahovog poslanika? Da je naša tradicija. La haule wa la illa billah. Zatim kaže imame Šafija. ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده ovaj hadis, dakle, dakle ova predaja od Omera Radahanu, kaže imam Šafija, upućuje također na to da je rad po hadisu obavezan čim, dakle, budeš ubježen da je hadis ispravan, a ne nakon što su ljudi počeli da ga sprovede u praksu, pa da im se ti pridružiš da radiš sa njima. Dakle, pustit ću bradu ka, ako odem u Afganistan nekad, jer tamo sramota bez brade da budeš. Je tako? Moraš da nosi bradu bio u, u Kabul ili bio u Njujorku. Svatate? Osim naravno ako ti prijeti životna opasnost, dakle to su šerijetska pravila koja su jasna. Međutim za muslimana koji, kojem ne prijeti nikakva opasnost, a on pametuje pa želi da nadmudri da Allahovog poslanika, pa nije to tako. I da, nam, da, da nadmudri sve sve učenjake, subhanallah. Ne možeš ti da ih nadmudri. Pravila šerijeta su jasna. Naredba Allahovog poslanika jasna. Zabrana je jasna. Priznaješ da, je, da su had, predaje od Allahovog poslanika 100% autentične i ispravne. Priznajem. Allah, ne ostaje ti ništa drugo osim da moliš Allah da ti oprosti da te ne kazni. Jedino to, ništa više. Svatate. La haule vela kuvete illa bila. Molim Allah da nam oprosti i da nas ne kazni. La haule vela kuvete illa bila. Dakle, i ovo je posljednje pravilo. Spomenut ćemo ga inša Allah, imamo vremena. Je tako? Kaže Al-Qaida, Al-Hamisate Ašara, Emru Šarija, li wahidin emrun li džemije efradil umme. Naredba, dakle, šarija je ko? propisivač zakona, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Ili Allahov poslanik se nam shodno objavi, jer je sunnet objava Allaha te barek ta'ala. Je tako? sunnet i Kur'an su Dakle, nema razlike između Kurana i Suneta, osim tamo gdje je Allah te bar dana napravio razliku. Jer tako? Dakle, jedno i drugo su šta? Izvor naše vjere i izvor šerijetskih propisa. je tako? Barek Allahu fikum. Kada Allah subhanahu ta'ala nešto naredi nekome od muslimana ili pojedincu ili Allahov poslanik se naredi nekom od ashaba Kaže mu ja Omer, o Omere uradi tako i tako. Ili o Ebu Bekre uradi tako i tako. Ili o Ebu Hureyre uradi tako i tako. O Huzeifa uradi tako i tako. tako. Naredba Allahovog poslanika pojedincima od umeta je naredba svakom pojedincu od umeta. Dakle, ne možeš dođeš pa da kažeš, dakle, ovo pravilo, ako Allah doži, ako nam Allah dozvoli da uđemo u knjigu, vidjet ćete na nekoliko mjesta da se kaže Allahov poslanik je naredio Omeru ili Allahov poslanik je naredio tom i tom od ashaba. Kao da ta naredba važi samo za tog ashaba. Znači, da je ovo širijetsko pravilo, ne samo hadijsko pravilo jeste kada Allah poslanik naredi nekom od pojedinaca od Saba nešto, to važi za svakog pojedinca od islamskog umeta. Ako Allah poslanik naredi nekom od asaba učini to, to ne važi samo dakle za njega, nego važi za do sudnjeg dana svim muslimanima. Ili ako zabrani nekom od shaba, ne čini to. Ta zabrana važi za sve pojedince do sudnjeg dana. Ne možeš da kažeš ne, Allah poslanik je to zabranio tom i tom ashabu. To ne, ne. Svakom pojedincu ako dođe naredba ili zabrana, to znači za svakog pojedinca od islamskog umeta do sudnjeg dana. Svatate ovo bare fikum. A ne da kažemo, Allah poslanik je to rekao nekom od ashaba i to ne važi, dakle to ne važi za ostale ljude, za ostale muslimane, za njih važi drugi propisi i tako dalje i tako dalje. La haule vela kuvete illa billah. Taj. Dakle i to smo alhamdulillah ukratko. Uglavnom, nakon ovog pravila šejh Šehul Albani odma počinje dakle sa knjigom Fikhu Suna i odmah spominje dakle greške. Za nekoga će dakle biti reći pa to nije velika greška. Dakle u samom početku Fikhu suna, na primjer, on ovdje spominje, kaže Kaulihu ema ba'd. Dakle, na samom početku, dakle, predgovor fiku sunne. Odmah je tu napravio grešku. Neko će od vas pa to nije velika greška, šta šeh Albani tu se piglači, jel? Ne, to jedan učenjak, ne smije mi to da dozvoli. Dakle, možemo ja i ti, koji smo šta, da nam Allah oprosti grijehe, la haule, la kuvete, ila bila. Kaže, kauluhu, dakle, njegov govor u knjizi, ema ba'd, a zatim, فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامي مكرونة بأدلتها من صريح الكتاب وصحيح السنة kaže ova knjiga obuhvata mesele fi islamskog fikha izgrađene shodno, dakle izgrađene shodno dokazima iz dakle jasnim dokazima iz Kur'ana i sahih sunneta. Je tako? Kako je ovdje prevedeno? Kaže, ovo je prva knjiga jela fiku sunne, koja obuhvata fikska, dakle ovi prevodi, prevodioci koji su ovdje ovo, ubacili, dakle fiku sunne, dakle nisu se držali teksto potpuno. Al muhim, koji obuhvata fikska pitanja podudara poduprta dokazima iz Kur'ana vjerodostojnog sunata i koncenzusa islamskog umeta i džma'a. Dakle, oni su ovdje u prevodu neke stvari koje, dakle, sad je pitanje tog prevoda, koliko su oni stavljali i vadili i tako dalje i tako dalje. Od teksta. Uglavnom kaže ovdje šejh. Dakle, ja mu odgovaram na ovo što on kaže. Ovo je knjiga šerijetskih propisa, islamskih propisa izgrađena na jasnim dokazima iz Kurana i sahih suneta. Dakle, sahih hadisa. Cijela knjiga je izgrađena na sahih hadisima, Sad ćemo da vidimo. Kaže hadi da'wa galibije. Dakle ovo što on sebi priziva, dakle to je može da se kaže većina dokaza su ispravni. Međutim, wa illa fe fil kitabi kathiru min al ahadith da'ifa ali mi vidimo i znamo da je u knjizu i mnogo hadisa koji su daiv. wa ba'du ha sekete alejha a na neke je šejh Sej Sabit prešuta uopšte nije spomenuo njihovu ocenu wal ba'du al ahar zaneha sahihaten au hasana kale da ti zalike gajrehu, wa وهو واهم fi zalike kullihi. A neke hadise je on smatrao i mislio da su sahih ili da su hasen. Slijedeći slijepo druge, dakle otvorio knjigu i video piše u njemu hadise sahih. Dakle neku zbirku, hadisku zbirku Ibn ili An-Nesai, tako i Sunan Nebi Davuda ili Imam Tirmizi, Sunan Tirmizija, pogledao Tirmizi spominje hadis za tu temu prepišemo i kaže hadis bilježi imam tirmizi. Hadis je sahih. je dovoljno. Ti ne smiješ to sebi. Ako znaš, ako znaš, dakle nema sumnje da u Tirmizi ne zbici ima hadisa koji su daju. I u sunenu Ebi Davuda puno hadisa koji su daju. Ti nisi mogo samo kažeš ovo je hadis, ovo je dokaz, hadis je sahih, kaže Abu Davud. Možeš što, I on ovdje kaže, dakle ovo što ti kažeš, knjiga je izgrađena na sahih hadisima. Pročitali smo knjigu i vidjeli smo da je mnogo hadisa koji su daji Dakle, to što sebi prizivaš, može se kaže većina dokaza je sahih ali mnogo je hadisa koji su daif, mnogo hadisa je dakle o njihovu ocenu, a slijedio je dakle u nekim hadisima slijepo druge muhadise i nije dakle obraćao pažnju da li je hadis sahih ili nije. Wa fihi aidan gajru qalil min el lem jezkuru delila aliha. I također se u knjizi Fiku Suna nalazi mnogo mesela za koje uopšte nije spomenuo nikakav dokaz, niti iz Kur'ana, niti iz Sunneta. A ovamo kaže, knjiga izgrađena na Kur'anu i na Sunnetu. A neke mesele spomenuo, nema uopšte nikakav dokaz. Ako nema dokaz, onda nije mesela, nema je spominjati. Je tako? Ako nema dokaz, dakle, niti iz Kur'ana, niti iz Sunneta, niti iz Qiyasa, niti iz, iz, iz niti iz eh, Maslaha uh, Mursela, niti عمل الصحابة نتي عمل أهل المدينة دخلي أكوني واتي دوكا زندستو سبحان الله بل إن بعدها الدليل على خلافها شك يدك لسبومينو مسألة dokazi govore protiv toga što on spomenuo. Dakle, dokazi govore protiv, ali nije ni to spomenuo. A وسيأتي تفصيل هذا الإجمال في مواضعه في مواضعه اللائقة به إن شاء الله تعالى. I dakle, doći će dakle podrobno pojašnjenje ovih dakle pitanja onda kada dođemo dakle do tih do tih šta, dakle do tih poglava, do tih pitanja. Barakallahu fikum, onda kaže insha Allahu ta'ala. Isto to mi ovdje kažemo insha Allahu ta'ala. Tama braćo, molim Allaha da oprosti meni i vama i svim muslimanima. Molim Allaha te barek tada da se okoristimo iz ovih predavanja. Molim Allaha te barek tada da pomogne islam i muslimane na svakom mestu, da pomogne muđahide, jer su istine muđahidi pravi predstavnici ehli vel džemata. Svi oni koji se ih prizivaju da oni predstavljaju, da oni zastupaju, nisu Allahi. Jedino borci na Allahom putu, oni su pravi zastupnici ehli vel džemata. I nikoga ne interesuje ehli sunet na Dunjaluku, osim muđahida, nikoga. Vi se bore zajedno iz jedne strele protiv besmišnika. I rafidije, i krstaši, i židovi, i ihvanci, i sektaši, i murđije, i haridžije, svi. جسد واحد كالبنيان صافينا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان مثل ما كان البنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشاك الحق ده عدوان مشاك الحق ده عدوان عرشك الحق وعدوان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا تعاهدنا على الإيمان